Mila bedeatziun eta berrogeita mazazpian txortuik, Sibioko SAP hur sindikataen azken biltzara iganda igan astian. Ezen uiskal elkargoak hurren eskumena hartu behitu. Hurren sahatze eta ornitzelanak enpresa pribatu batei delegatzen edo usten zien sindikatak. Serbitzu horta zerbilan egiten dien erraiten daiku Michel Ursurigarrai sindikatu bu ohiak. Kontentzutia, serbitzu zigarri ebaita, Pana baudelaik arrunt arantzatuik, delegaterra hoi huntzia, arrunt lanak e, kenteak eginik, fuita baudelaik jo ikusiko dian oien, guan urte batez. ez, boskatu diak zea DSP-en urte bat abo etzaitia. DSP do delegazio horrek uano urte batez jeinen du. Kudiak eta kambioak zer lotxa ekarten dien eraiten daiku sinikatubu ohiak. Hur enpresioa normalki arzaren nire bezala noet berdik apalte. Normalki beharko diak pakatu, Eh, Baiuna edo anda edo sentazin berpezua. Odin e, eh, heritipi hoientako behurra betzien. Hoi nola eta kaio kottuko duk, eta senti ez duk kontent, arazuekin, arazuekin, eta gusten dikateko hurra nola eta kapautuko duk. Urte baten buian, ageiko uskalalkargoak hurren kudeak eta publiko ala privatia lehenetxiko dien.